Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն է եւ այսօր խոսելու ենք մաշկի խնամքի մասին, սովորելու ենք անվնաս խնամքի միջոցներ ընտրել, ինչպես նաեւ կանրադառնանք հղիության շրջանում մաշկի կրած փոփոխություններին եւ խնամքի առանձնահատկություններին։ Թեման կօգնի բացահայտել Երևանի մաշկավեներաբանական բժշկական գենետիկայի եւ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի մաշկավեներաբան Ռշտուն Բաբայանը։ Տարբերում ենք մաշկի հետևյալ տեսակները՝ նորմալ, չոր, յուղոտ կամ պրոբլեմատիկ եւ կոմբինացված կամ խառը։ Նշվածներից յուրաքանչյուրը ունի խնամքի եւ խնամող միջոցների իր ընտրության առանձնահատկությունները։ Սկսենք ճարպոտ մաշկից եւ լսենք բժիշկ Բաբայանին։ Եթե մենք ունենք ճարպոտ մաշկ, այդ դեպքում պետք է նախապատվությունը տալ գելերին, փրփուրներին եւ յուղային հիմքից զուրկ խնամքի միջոցներին, որոնք կարող են առանց այդ էլ ճարպոտ մաշկը էլ ավելի վատթարացնել։ Մինչ մյուս մաշկի տեսակներին անցնելը առաջարկում եմ մի քիչ խոսենք մեր հարցմանը մասնակցած աղջիկների փորձից։ 23-ամյա Քրիստինե Ալավերդյանին հարցնում եմ. «Քո կարծիքով ո՞ր տարիքից սկսած պիտի հետևենք մաշկի խնամքին»։ Իմ կարծիքով պետք է սկսել զբաղվել մաշկին խնամքով արդեն դեռահասության շրջանից, ինչի ես քիչ եմ նկատում եւ ես եւս այդ ժամանակաշրջանում չգիտեի թե ինչպես խնամել մաշկը եւ չէի խնամում, հակառակը ցանկանում էի ավելի մեծ երևալու համար օգտագործել դեկորատիվ կոսմետիկա եւ իմ շրջասակակից աղջիկները եւս նույն ձև են վարվում, ինչը իհարկե վատ ազդեցություն է ունենում մաշկի վրա, նամանավանդ եթե դրանք դրանք այդքան էլ ոչ լավ բաղադրության կոսմետիկա է։ Այսօր արդեն Քրիստինեն ավելի լավ է պատկերացնում մաշկը խնամելու կարևորությունը եւ դեկորատիվ կոսմետիկայից ավելի մաշկը խնամող ու սնուցող միջոցներ է նախընտրում գնել։ Կարծում է, որ մաշկին համապատասխան խնամք տրամադրելու համար պարտադիր չէ մեծ գումարներ ծախսել իհարկե պետք է հաշվի առնել նաև գինը, ըստ մաշկի տիպի բոլոր գնային սեգմենտներում կարող են գտնել մեր մաշկին համապատասխան խնամքի միջոցներ։ Տվյալ դեպքում ես օգտվում եմ միջին գնային սեգմենտի պրոդուկտ Ի տարբերություն Քրիստինեի 24-ամյա Անգելինա Կարապետյանը դեռահասությունից սկսած խնամում է իր մաշկը եւ մեծ ուշադրություն է դարձնում խնամքի միջոցների ընտրությանը։ Խնամքի միջոցներ ընտրելիս մեծ ուշադրություն եմ դարձնում այդ միջոցների բաղադրությանը, քանի որ շատ կարեւոր է թարմ եւ առողջ մաշկ ունենալը, իսկ գներին այդքան էլ ուշադրություն չեմ դարձնում իհարկե հնարավորությունների սահմաններում Բայց սա ամենը չէ։ Առողջ եւ թարմաշկ ունենալու համար Անգելինան մեծ կարեւորություն է տալիս առողջ սննդին, ֆիզիկական ակտիվությանն ու առողջ քնին։ Մաշկի ամենօրյա խնամքը կարող է լինել մակերեսային Օրինակ այն ինձ մոտ ընթանում է 4 փուլով, օրը երկու անգամ առավոտյան եւ երեկոյան։ Սկզբից մաքրում եմ միցելյար ջրով, այնուհետեւ լվանում գելով, հետո տոներ օգտագործելուց հետո խոնավեցնում եմ աշկս, ինչպես նաեւ ցանկալի է շաբաթը 2-3 անգամ օգտագործել սկրաբ կամ պիլինգ եւ այդքանով ես եզրափակվում եմ, քանի որ ժամանակակից միջամտությունների կողմնակից չեմ։ Չոր մաշկի առանձնահատկությունների ու խնամքի մասին մաշկավեներաբան Ռշտուն Բաբայանն է պատմում։ Չոր մաշկի դեպքում մեզ պետք է լրացուցիչ խոնավացում մաշկի, այդ դեպքում իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ խնամքի միջոցները պետք է պարունակեն խոնավացնող կոմպոնենտներ, դա գլիցերինն է, հիալուրոնաթթու եւ իհարկե կարող են կիրառել յուղային հիմքով քսուկներ այդ դեպքում։ Իսկ ինչ խնամքի մեթոդ է առաջարկում բժիշկը ավելի բարդ կոմբինացված տիպի մաշկի պարագայում։ Կոմբինացված մաշկը ունի որոշակի առանձնահատկություններ, քանի որ մենք միաժամանակ ունենք մաշկի 4 եւ ճարպոտ հատվածներ, հատկապես տեաձև զոնան է մեզ մոտ, ճարպոտ եւ չոր այտեր։ Դա կոմբինացված մաշկին բնորոշ հատկանիշներն են։ Միաժամանակ մենք պետք է համ խոնավեցնենք չոր հատվածները եւ ճարպոտ մաշկը ավելի փորձենք յուղազրկել։ Ինչ վերաբերվում է նորմալ մաշկին, նորմալ մաշկը ավելի հազվադեպ հանդիպող տեսակ է եւ ավելի հեշտ է ենթարկվում խնամքին։ Ու կախված արդեն եղանակային պայմաններից պետք է նախապատվությունը տանք, եթե օրինակ ունենք մաշկի չորություն ավելի խոնավացնող քսուկներին եւ խնամքի միջոցներին, եթե մի փոքր ճարպոտում է եղանակից կախված, իսկ դա շատ հաճախ կարող է տեղ ունենալ ամռան եղանակին օրինակ, արևի ազդեցությամբ այդ դեպքում բնականաբար ընտրել փրփուրներ, գելեր, լոսյոններ, այդպես։ Անդրադառնանք հղիներին։ Շատերը նկատած կլինեն, որ հղիության ընթացքում կնոջ դեմքի մաշկն ավելի մաքուր է դարձել, գույնը ավելի առողջ։ Այդպես է լինում, քանի որ մեծանում է արյան ծավալը, մաշկի բոլոր շերտերը հարստանում են թթվածնով, լավանում է մաշկի տոնուսը։ Եթե հղին ի սկզբանե ուներ յուղո տիպի մաշկ, ապա հնարավոր է, որ կորյակներ առաջանան։ Այդ խնդրի դեմ պայքարում օգնում են բնական միջոցները, օրինակ վաղենակի, նույն ինքը կալենդուլայի թուրմը։ Հերթական սեզոնի գալուստով մեր մաշկը ենթարկվում է նոր փորձությունների, ջերմաստիճանի փոփոխություններ, ձմռանը 4 օդ տակածվող սենյակներում, իսկ ամռանը պայծառ արև։ Բժիշկ Ռշտուն Բաբայանից փորձենք ճշտել, թե ինչպես պետք է խնամել մաշկը, որ เป զի ինչպես ձմռանը, այնպես էլ ամռանը հայելու մեջ արտացոլանքը գոհացնի յուրաքանչյուրիս։ Ձմռան սեզոնին մի փոքր դժվար է մաշկի խնամքը, քանի որ մենք ունենք կտրուկ եղանակային պայմաններ, Իսկ մենք բոլորս ինչպես գիտենք, ցուրտը բավականին վատ ազդեցություն ունի մեր մաշկի վրա։ Սրտից կարող է դիտվել մաշկի չորություն եւ կարմրություն, հատկապես մաշկի բաց տեղամասերում, իսկ դրանք մեզ մոտ зерքերն են, դեկոլտեի հատվածը եւ դեմքը։ Եվ ցանկալի է իհարկե ձմռան եղանակին կրել տաք հագուստ եւ իհարկե սկսել արդեն ճիշտ մաշկի խնամք։ Ինչ է ներառում մաշկի խնամքը ձմռան եղանակ։ Դա իհարկե առաջնային մաշկի խոնավացումն է, եւ շուրթերի իհարկե, շուրթերի համար կան նախատեսված բալզամներ, յուղեր, քսուկներ, հիգենիկ շրթներկներ։ Այդ բոլորը օգնում է խոնավ պահել եւ պայքարել չորության դեմ։ Մաշկի էքսֆոլիացիա, դա կլինի փիլինգների տեսքով կամ սկրաբերի, որոնք օգնում են ազատվել մաշկի վերին շերտերից, չորությունից, թեփոտումից։ Հաջորդը խնամքի միջոցներից դա SPF-ների արևապաշտպանների կիրառումն է։ Ձմռան եղանակին ի տարբերություն ամառվա մեզ բավական է լրիվ SPF 30 հզորությամբ արևապաշտպանների կիրառումը։ Եվ բժիշկ Բաբայանը խորհուրդ է տալիս հաշվի առնել, որ ձմռան եղանակին լոգանքները պետք է լինեն կարճատև եւ ոչ երման ջրով, որովհետեւ այն ավելի է նպաստում մաշկի չորացմանը։ Եվ իհարկե ուզենայի խոսել նաև humidifier-ների մասին, դրանք հատուկ խոնավացնող սարքեր են, սակայն Հայաստանում այդքան լայն կիրառություն չունեն։ Հուսով եմ, որ ժամանակի հետ արդեն մարդիկ ավելի հաճախ կսկսեն օգտագործել իմանալ այդ սարքերի մասին։ Դրանք ինչ են, ուրեմն հատուկ սարքեր են, որոնք տեղադրվում են սենյակային պայմաններում եւ ապահովում են սենյակի օծի խոնավությունը։ Ինչքան տարիք ենք առնում, այնքան մեր մաշկը կորցնում է իր էլաստիկությունն ու առանցքականությունը։ Ըստ այդմ կարիք է լինում հավելյալ եւ ավելի մանրամասն խնամքի։ Ինչ պետք է անել։ 30-ից հետո սովորաբար սկսում է այդ process-ը եւ հետս հետե մաշկը սկսում է չորանալ, կնճրոտվել, առաջանան տարիքային փոփոխություններ, իսկ դրանք կնճիրներն են, տարիքային բծերը։ Այդ դեպքում բնականաբար ամեն օր պետք է կիրառել խոնավացնող քսուկներ, արևապաշտպան, եւ իհարկե հետեւել մաշկի վիճակին եւ ըստ պահանջի ընտրել կոսմետիկ եւ այլ խնամքի միջոցներ։ Մաշկի խնամքը կարող է ճիշտ հակառակ արդյունքի հանգեցնել, եթե կոսմետիկ միջոցների գրագետ ընտրություն անել չգիտենք։ Արցախցի բյութի բլոգեր դիմահարդար Լիլի Թևոսյանը Ստեփանակերտի Gloss կոսմետիկայի խանութի համահիմնադիրն է եւ շատ բան գիտի որակյալ ու անորակ խնամքի միջոցների եւ դրանց արտադրողների մասին։ Հենց նրանից էլ փորձել ենք ողջել, թե ինչպես ճիշտ ընտրություն անենք եւ չդառնանք անբարեխիղճ արտադրողների զոհը։ Գախնիկ չէ, որ հայտնի ու թանկարժեք կոսմետիկան հաճախ կեղծում են եւ պետք է ձեռք բերել վստահելի վաճառողից։ Պետք է ուշադրություն դարձնել փաթեթավորման դիզայնին միշտ ստուգեք շտրիխ կոդը։ Բնօրինակի եւ կեղծի շտրիխ կոդը տարբեր կլինի։ Նախ կոդը պետք է դաջված լինի կամ տպագրված տպարանում, եթե թվերը նկարված են տուփի վերևում, սա կեղծիք է։ Կեղծ կոսմետիկայի արտադրողները սիրում են ստեղծել նոր գույներ եւ տալ գոյություն չունեցող անուններ։ Օրիգինալ կոսմետիկան չի կարող տհաճ հոտ ունենալ, պետք է չեզոք եւ հաճելի հոտ ունենա։ Չափազանց ուժեղ բուրմունք շոկը, որը հիշեցնում է հին օծանելիքի կամ դեղերի հոտ, ապա վնասված է կամ կեղծ կոսմետիկ միջոցի հիմքը պետք է լինի միատար, արագ ներծծվող եւ գնդիկներ չառաջացնի, Փաթեթավորման վրա կարող են լինել շատ տարբեր խոստումներ։ Գեղեցիկ ու մեծ տարաչափերով գրված լինեն բիո կամ օրգանական, առանց ԳՄՕ եւ այլն, բայց միայն ու միայն բաղադրությունն է որոշում, թե որքան ազնիվ է արտադրողը։ Լավ խնամքի միջոցի բաղադրությունը պետք է հավասարակշռված լինի ոչ միայն օգտակար բաղադրիչներով, այլև հյուսվածքով հաճելի, թեթև, ու աննկատ բուրմունքով։ Որ เป զի հնարավորինս հասկանալի ներկայացնեմ եւ բարդ տերմիներով չցանրաբեռնեմ ձեզ, կարող եմ տալ հետեւյալ խորհուրդները։ Փաթեթավորման վրա պետք է ամբողջությամբ նշված լինի ցանկացած կոսմետիկ բաղադրությունը՝ ռուսերեն կամ անգլերեն, եւ բոլոր բաղադրիչների չափերը նշված են նվազման կարգով։ Ջուրը միշտ առաջին բաղադրիչների շարքում է, նույնիսկ ամենաթանկ ապրանքը ամբողջական չէ առանց կոնսերվանտների ավելացմանը։ Ուշադրություն դարձրեք պիտանելիության ժամկետին, տեղեկություններ պայստավորման արտադրողի եւ մատակարարի մասին համապատասխանության վկայականի, բացված արտադրանքի պահպանման ժամկետի եւ չփորոնակեն պարաբեններ։ Եթե գնված ապրանքը սերտիֆիկացում անցած է, ապա հանգիստ կարող ենք հավատալ պիտակի վրա նշված բաղադրիչներին, հավելում է բյութի բլոգերը։ Իսկ տարիքային խնամքի համար անհրաժեշտ է տարիքային քսուկներ, հակաօքսիդանտով շիճուկներ, SPF-ով խոնավեցնողներ, ցանկալի է կատարել պիլինգ շաբաթը 1-ից 2 անգամ եւ յուղերով մրսում կատարել դեմքին։ Մաշկի որակի պահպանման համար բացի խնամքի միջոցներ օգտագործելուց անհրաժեշտ է ուշադիր լինել մաշկի առողջությանը։ Մաշկային հիվանդությունների վաղաժամ բացահայտումն ու բուժումը առողջ եւ խնամված մաշկ ունենալու նախապայմաններից է։ Ոստի մաշկավեներաբան Ռշտուն Բաբայանից փորձել ենք ճշտել, թե ամենաշատն ինչպիսի մաշկային խնդիրներով են պացիենտները դիմում նրան տարբեր մաշկային խնդիրներով են մեզ դիմում պացիենտները, սակայն ամենատարածվածները դրանք հատներն են, սեբորիայի մաշկաբորբը, պսորիազը, էկզեման, դեմոդիկոզ երբեմն եւ տարատեսակ նորագույնացությունների համար կլինեն դա խալեր, գորնուկներ, պապիլոմաներ, հեմանգիոմաներ, մի խոսքով։ Իսկ ձմռան եղանակին մենք ունենք որոշակի հիվանդություններ, որոնք կարող են սրվել։ Դա մասնավորապես պսորիազն է եւ էկզեման իհարկե։ Բժիշկ ափսոսանքով է նշում, որ մեզ հայերիս մոտ ընդունված չէ բժշկի դիմել։ Այդուհանդերձ վերջին տարիներին դրական տենդենց է նկատում։ Ցանկացած կասկածելի ցանավորման, նորագույնացության, թեկուս ուղակի մաշկի կարմրության թեփոտման դեպքում պետք է այցելել բժշկի, որովհետև բժշկական կրթություն չունեցող մարդը չի կարող ախտորոշել հասկանալ ինչ խնդիր է իր մոտ եւ կարող է իր կարծիքով թվալ, որ դա ուղակի սովորական չորություն է մաշկի կամ կարմրություն կամ ինչ որ, չգիտեմ, բիծ է, բայց պարզվի, որ դա դա ինչ որ մաշկային խնդիր է Բժիշկ Բաբայանը parberabar Facebook-ի իր մասնագիտական էջում գիտահանրամատչելի գրառումներ է անում։ Դրանցից մեկում նա շեշտում է յուրաքանչյուր մարդու ամսական 1 անգամ ինքնազննում իրականացնելու կարևորությունը։ Ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն մեր վիճակում կանում ենք հայլու առաջ եւ մանրակրկից զննում ենք մեր օրգանիզմը։ Մեր մաշկը եւ ինչ որ բան կասկածելու նկատելու դեպքում իհարկե դիմում ենք մաշկաբանի այդ դեպքում։ Բժիշկը օրինակ է բերում, եթե մարդն ինքնազննում չի կատարում parberabar, իր մաշկի վրա հայտնված ու առաջին հայացքից աննշան թվացող որևէ պիգմենտային գոյացություն իրականում կարող է լինել մելանոմա, նույն ինքը մաշկի քաղցկեղ եւ ավելի ուշ հայտնաբերվելու պարագայում շատ ավելի լուրջ կամ այլևս անլուծելի խնդրի առաջ կարող է կանգնեցնել մարդուն լինում են դեպքեր եւ պացիենտը գալիս է դիմում մեզ, ասում է ունեմ ես ինչ խնդիր եմ աշխային գոյացությունա, ուզում եմ դա հեռացնել Սակայն պետք է հասկանալ նախ թե ինչ խնդիր է նրա մոտ եւ ճիշտ ուղղորդել պացիենտին։ Շատ հաճախ մեզ դիմում են պացիենտներ, ովքեր ունեն օրինակ պիգմենտային ներվուսներ, պիգմենտային խալեր, տափակ մաշկի մակերությունից ոչ բարձր եւ ուզում են հեռացնել։ Սակայն դա չի կարելի կատարել շատ-շատ հանգամանքներից ելնելով եւ մենք պետք է ճիշտ ուղղորդենք եւ ճիշտ ինֆորմացնենք մեր պացիենտին, ճիշտ կրթենք, որ ուղակի հանգիստ ապրեք եւ ձեռք մի տվեք դրանք։ Մաշկի էսթետիկ եւ առողջ տեսքին երբեմն կարող են խանգարել նշանները, խալերն ու որոշակի պիգմենտային գոյացություններ, որի համար եւս պացիենտները գալիս են մաշկավեներաբանի մոտ խորհրդատվության եւ խնդրում հեռացնել դրանք։ Նախապես դրանց տեսակը որոշելուց հետո բժիշկն ընտրում է հեռացման ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Նորագոյացությունները կարող են հեռացվել հեղուկ ազոտի միջոցով, էլեկտրոկոագուլյացիայի միջոցով, լազերային հեռացման եւ իհարկե վիրահատական մեթոդներով, որոնք արդեն բնականաբար կատարում են վիրաբույժները։ Դա ընդհանուր կամ պլաստիկ վիրաբույժը, դիմացանոթային, եթե դեմքի վրա է։ Մաշկի էսթետիկ ճշտամիներից են նաեւ հետվիրահատական սպիներն ու ստրիաները։ Սպիները կարող են լինել մի քանի տեսակի՝ նորմոտրոֆիկ սպիներ, ատրոֆիկ սպիներ, հիպերտրոֆիկ սպիներ եւ իհարկե կելոիդ սպիները, որոնք շատ ավելի դժվար են ենթարկվում բուժման։ Մեզ շատ հաճախ են դիմում նման պացիենտներ, ովքեր օրինակ ունեցել են, չգիտեմ, աբդոմինոպլաստիկա են ունեցել, մամոպլաստիկա, կրծքերի վիրահատություն եւ դրանից հետո մնացել են սպիներ։ Այդ դեպքում արդեն կարիք է լինում դրանք շտկել եւ անկախված սպի տեսակից բնականաբար ընտրվում է մեթոդը։ Բժիշկը խոստովանում է, որ ոչ միշտ է ստացվում հասնել 100%-անոց արդյունքի։ Լավ արդյունք ունենալու համար բժշկից եւ պացիենտից երկար ժամանակ կարող է պահանջվել։ Լազերային հեղկումը մենք կատարում ենք ամիսը 1 անգամ, սպի տեսակից կախված 4-ից մինչև 8 միջամտություն է կատարվում, որովհետեւ մենք ունենանք լավ էսթետիկ արդյունք։ Դա ավելի դժվար է, երբ մենք ունենք կելոիցներ, քանի որ մենք նախ պետք է կելոիցին հավասարացնենք մաշկի մակերևույթին։ Դա կատարվում է հորմոնների ներօջախային ներարկման միջոցով եւ նոր, երբ մաշկին հավասարեցվին, այդ դեպքում կատարում ենք լազերային հղկում եւ նույնպես ունենում ենք լավ արդյունք։ Սակայն ի տարբերություն այլ սպիների, կելոիդ սպիները ունեն կրկնվելու հակում եւ չունեն ցավոք վերջնական բուժում։ Վերադառնալով մաշկի խնամքին բժիշկը նշում է, որ կան որոշակի միֆեր կապված գլխամաշկի խնամքի հետ։ Շատ կարևոր միֆերից, երբ ասում են մազերը չի կարելի ամեն օր լվանալ։ Իրականում սա էլ մի փոքր հակասական է, հա, այս հարցի պատասխանը, քանի որ այս դեպքում պետք է հաշվի առնենք, թե օրինակ ինչ տեսակի մաշկ ունենք մենք։ Եթե մաշկը ճարպոտ է, բնականաբար մարդ օրինակ ես շատ պացիենտներ եմ ունեցել, ովքեր ունեն այնքան ճարպոտ մաշկ, որ ամեն օր գլխամաշկը կարիք է լինում լվանալ։ Ոմանք օրինակ լվանում են են շաբաթը 2-3 անգամ։ Դեպք է լինում նաև ունեի պացիենտ, որ գլուխը լվանում էր շաբաթը 1 անգամ։ Դա իրեն բավարար է։ Դրա համար շատ ինդիվիդուալ է այս դեպքում։ Գլխամաշկի էսթետիկ թշնամիների շարքում իր տեղն է զբաղեցնում թե փոթվածությունը, որն է դրա առաջացման պատճառները, պարզաբանում է բժիշկ Բաբայանը։ Մաշկի թեփոտումը կարող է բազմաթիվ պատճառներից ելնելով առաջանալ։ Նախ սկսենք կլիմայական փոփոխություններից։ Դա հատկապես զմերված սուր եղանակն է։ Մաշկի թեփոտումը կարող է առաջանալ նաև խնամքի միջոցներից, օրինակ լվացման գելերից, լոսյոններից, շամպուններից, օճառից, բոլորից կարող է առաջանալ մաշկի թեփոտում։ Մաշկի չորություն թեփոտում կարող է լինել որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, մասնավորապես դա շաքարային դիաբետն է եւ հիպոթիրեոզը վանագերցի դեր ֆունկցիա, թեր ֆունկցիան, որի հետևանքով կարող է լինել մաշկի չորություն։ Եվ իհարկե, արդեն մասնագիտական որոշակի մաշկային հիվանդությունների դեպքում, մասնավորապես դա պսորիազը եւ էկզեման են, եւ շատ ու շատ այլ մաշկային խնդիրներ ելի կան, որոնց դեպքում կարող ենք ունենալ մաշկի չորություն թեփոտում։ Եթե թեփոտման պատճառը ցուրտ եղանակն է, ապա խնդիրը լուծում ենք խոնավեցնողներով եւ տաք հագուստ կրելով։ Իսկ եթե պատճառը մաշկային հիվանդությունն է, ապա բուժումից հետո խնդիրը միանգամից վերանում է։ Մաշկի խնամքի հետ կապված հաջորդ միֆն էլ վերաբերում է արևապաշտպան քսուկներին։ Շատերը կարծում են, որ դրանք անհրաժեշտ են միայն ամռան տոթ օրերին։ Մենք տարվա բոլոր եղանակներին ունենք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցություն մեր աշկի վրա, ուղղակի մի եղանակին դա ավելի ուժեղ է տեղի ունենում, մյուս եղանակին ավելի քիչ։ Հենց որ տարվապաշտպանները պետք է կիրառվեն տարվա բոլոր եղանակներին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Այսօր խոսեցինք մաշկի խնամքի եւ դրա ճիշտ կազմակերպման մասին։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք։